Hiru galdera proposatzen ditu bolanten batzordeak, luzaideko bolantetan emazteen parte hartzea zehazteko. Hauetan, galdeginen da emazteek gizonek bezala dantzatzen alduten, nola bestiturik eta ze pertsonaien kargoa hartuz. Horai hartio, ze papel duten emazteek luzaideko bolantetan, eta gizonek egiten dituzten dantza berak egin nahi dituztela emazteek ere, zehaztu dauku, iratik kamin ondo batzordekideak. Eh, iru, iru lemeziko dantzak dantzatzen dute, eta gero badira e, kontradantza, kontradantza dute, baina ez denak, ez neska guziek. Eta neske ber, nahi dutela jantzatu mutili bezala, eta galdeketa egin behar da luzei den. Kanpoko dantzaldietan, emazteek berze dantzetan ere parte hartzen dute. Kanpoan egiten dena egian berean egitea ere da, galdeketa helburu beraz. Oier araolaza dantza eta generoaren gaia aztertua duenak, hegian berean besta egun haundi horietan emazteek ez dantzatzen ari zaitea, gizonezkoen espazio hegemonikoen atxikitze bat bezala ikusten du. Ikusten badela hor, e, naiz eta eh, aitortzen ez dugun, ba gizonezkok gure eremu propio edo bestekit, eh, nagusi itzat daukagun ba, espazio horretan ez titula itzal egingo digutenak edo gure ba, ostakit, eh, gizontasuna den edo maskulinitatea edo ba, protagonismo ez, eh, mm. nagusitze hori ba inork e, zalantzan jarriko ote digun eta e, gutxiago emaztek eta beraz e, hor gabiltza ez da? Mm. azmatu nahi nola elemu batzutan mantendu gizonezkoen espazio beriziak eta emazten bazterketa eta berizkita ikesango nuke hon arte zinori luzatu. Galdak hau, luzai eta dantza taldean parte hartzen eta izan dutenek zuzentua izanen zaie. Atik, gisa galdeketa batek ez lezaken kontra efetu bat xor, eran nahi emazteen sakzerik nahi ez lituzketenen bozak ez hotelita izken gehiago pizaz, galdekin dakogu irati ikamin Be hori ikusi berda. E, ez dakit. Era, ikusiko dugu zehatatzen den, eta gero, eta gero ikusiko dugu. Ez da, iluden urteko zehaitinen, ez dakit. Ikusi berda jazatetzen den, eta gero pentsatu dugu. Hori kontsulta bat da bakarrik. Eta ikusiko dugu. Pauzoz pauso, emiki egin berdira gauzak. Untzainez. Eskubideen eh, gaia da plazaratua desmartxa funen bitartez. Ogoitarazten dugu berzalde, aurtengo bolanten dantza ikuskajia martxoaren hogoita zazpian eskainia izanen dela luzaiden.